11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports.com 97 nit, arroba esports 97 eh, nit, en el qual en el dia de demà mm, recuperarem la pregunta. Ja tornem demà a el format habitual de hora i mitja de programa. Ara després en programa vos anirem contant algun detall, detall més. Volem tornar a apostar per un tipus de programa que ja rodarem prou la temporada passada i volem tornar a intentar dignificar aquesta professió, encara que a voltes ens ho fiquen eh, molt complicat. Eh, a voltes un, i m'aneu a perdonar que avui la introducció no vaig estrictament del món del futbol i sí algo més dedicada de manera endogàmica al, al periodisme. A voltes un se n'adona que eh, estem carregant-se la professió. No els curritos a peu. Els curritos a peu l'únic que fem és... Eh, al cap i a la fi pues, complir les ordres que ens donen, com en qualsevol empresa. Perquè eh, esta història de que no, però és que els periodistes... A veure si és que vostè en la seva empresa se revela contra el jefe, o si vostè jefe deixa que se li revelen els empleats. Ahir no o en el dia d'avui, per millor dir, en el dia d'avui, que és com les he vistes, no he pogut deixar de sentir un profund fàstic eh, sobre el que s'està fent amb aquesta professió. Eh, I és, eh, entre altres coses, mostrar les imatges que resultaren del famós rally aire en Coruña amb sis morts, diuen que set ja. Per exemple, acaben d'ara de penjar un tuit en Twitter eh, de Telecinco que ha tret, per exemple, esta nit a una de les embrassades de 9 mesos i el seu nòvio eh, en la foto d'ella embrassada eh, amb el nòvio. Eh, eh, esta, esta xicona ahir va perdre la vida. Miren, jo almenys quan es començaven això, el periodisme era altra cosa. I vaig sentir, he sentit este migdia arcades, eh, perquè és vomitiu volguera que algun dels que generalment manen des d'un despatx absolutament insensibles i no més perseguidors de les xifres, audiència, publicitat, etc etc etc. m'agradaria que me dirien què collons pinta o què collons afegeix a la informació d'un drama o d'una tragèdia el treure les imatges del moment en què l'autocar, l'automòbil, aut sense frenos, amb el control ja perdut, impacta contra la gent i se l'endú per davant. Perquè no afegeix res. I entre tots estem carregant-se esta beneïda professió, que és una de les més boniques que n'hi ha sobre la faç de la Terra, però que entre tots estem fent cada volta més complicada. Escurritos, que no tenim la heroïcitat, que diria alguna, de revelar-se, i els jefes, que són els que des d'un despatx donen les odres per a que imatges tan vomitives com la de la xicona embrassada de 9 mesos i que ha perdut la vida en l'accident del rally o les imatges del cotxe impactat contra eh, els espectadors puguen veure la llum perquè no afegixen absolutament res més que morbo, merda, fem i carronya a una informació que ja de per si és productuosa. M'agradaria eh, començar avui d'alta manera, eh, este esports no l'han nit, però crec que a voltes és necessari, i me van a perdonar, que avui la reflexió l'haig fet al voltant d'esta professió que tant m'agrada i que cada volta veig pitjor en lloc de sobre el món del futbol, del qual passem a ocupar-se de seguida. 11 i 36, els temes del dia, com sempre, plasmats en el nostre inici de programa en 5 fotos. Tornada al treball, el València reprèn la feina demà i comença a entrar ja en la fase del campionat amb partits de Champions i la sèrie de partits diumenge i dimecres. Incorporació palatina dels internacionals que tenen compromisos amb les seues seleccions. El sub-21 Gallà i Mina ja tornaren en haver finalitzat la seva tasca. Victòria del filial, l'equip de Curro Torres ha guanyat 0-2 a l'Eldense amb gols de Cedric i Fernando Cano. La resta de valencians en segona B, victòries del Aleti Llevant, 2-1 front l'Alcoyano i Duracán València 1-2 davant el Josetense. Alcaraz també torna al treball demà amb la primera plantilla després de donar el cap, lliure, el cap de setmana lliure als seus futbolistes. Gilas ha de tornar a exercitar-se al 100% una volta superada una gastroenteritis. Jordi Trias a la saca. València Bàsquet ha bastat un acord amb el veterà, la pivot català de 30, 34 anys per a la propera temporada. El jugador aplega lliure de contracte des del Morabanc, Andorra. 11 i 37, una pausa per a la Publi pues expliquem una miqueta com arranca demà la temporada de manera definitiva en Esports 97 nit i entrem en la resta de coses per a afrontar esta setmana, esta setmana de setembre en la qual se reprèn la Lliga i de la qual tindreu completa informació així a Esports 97 nit. demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 40 minuts. Últim Esports 97 nit en format eh, reduït, en format estiuenc, en format de mitja hora, perquè a partir de demà torna el format habitual, el de les 11 i mitja fins a la de la matinada, amb la mitja hora d'informació i la hora sencera de 12 a 1 de tertúlia, com eh, sempre vos diguem, en el format que ja coneixeu sobradament, que ja començarem a treballar la temporada passada i que, sense encara desvelar eh, com fan els, els eh, grans directors de cine, sense encara desvelar, Folgado, que tal? Bona nit. Què passa? Bones. Però eh, amb variacions, amb contertulis nous, que jo crec que van a fer li Ja les de l'any passat van ser tertúlies molt bones, però en guany jo crec que m'ha reforçat molt bé l'equip, eh? Bueno, hi había que de alguna forma, ¿no? que cambiar alguna, alguna coseta y fonamentalmente eh, reforçar no, la parcel·la de les eh, tertúlies, uh mhm. -huh. jo crec que ho anem a aconseguir en guany. Sí, jo crec que sí. Té bona pinta. I a més, eh, gent que té molt que dir en això, perquè saben molt, eh, perquè molts d'ells ho han viscut des de dins. I això sempre dona una visió a, a voltes eh, molt diferent de la que tenim els periodistes, eh, eh, però molt necessària. Per tant, eh, com dèiem, eh, a partir de les eh, 11 i mitja demà i ja fins a la una de la matinada tornar la versió que tots coneixeu, la versió sencera, per dir-ho d'alguna manera, d'Esports 97 nit, segona temporada, així en esta casa en la 97.7 ràdio. Ja sabeu que les retransmissions continuen igual i que les arrencarem des del Trofeu Taronja amb el partit entre la Roma i el València i que ja hem donat les dues primeres jornades de Lliga i la prèvia de la Champions, anem a continuar eh, amb este sistema. 11 i 41, per tant, a les 11 i mitja demà vos espera a tots, d'ací 23 eh, hores i 50 minuts, com diria aquell, o una miqueta més, no, 23 hores i 19 minuts, vos espere, 18 ja, vos espere a partir de demà per a eh, debatre, per a opinar, per a que pugueu fer-nos arribar les vostres opinions, de, com sempre, en el Twitter. Demà recuperarem també la famosa pregunta que fem eh, cada nit en el nostre Twitter, arroba esports d'un altre nit, que ja està a punt de travessar l'umbral dels 5.400 eh, eh, followers i del qual estem molt contents d'este treball. Cada setmana sense lliga... Posarem en marxa també, ja de forma definitiva, uh mhm. -huh. per als partits la Porra Belarte. La Porra Belarte, en efecte. Uh -huh. La famosa Porra Belarte, que sí. ja estarà en marxa i que ja donarà els seus premis. Eh, com deia, cap de setmana sense Lliga, però no vol dir això que siga un cap de setmana sense activitat en Paterna hi ha hagut algú que anara, ha anat a treballar, eh? Folgado de Valent. Sí, futbolistes que arrosseguen eh, molèsties, eh, Matiu Ryan, Diego Alves i Joao Cancelo. Ojo, perquè lo de Cancelo d'alguna forma seria lo més preocupant de cara al compromís del proper cap de, cap de setmana. Que no té la dret. Tenia un microtrencament eh, fibrilar que li va impossibilitar pues, eh, participar en els últims compromisos del, del València. Recordaràs que efectivament en ese duel de Lliga segona jornada a Mestalla, la primera en Mestalla, Davant el Deportivo va ser expulsat Antonio Barragán i, per tant, el València necessita tindre a Cancelo en òptimes condicions de poder jugar al Molinón en el compromís del proper eh, dissabte. Per tant, Cancelo, que és eh, conscient de que l'equip el necessita, pues, ha, ha estat treballant este cap de setmana a Paterna per estar 100% eh, eh, recuperat i la informació que tenim, Manol, és que Cancelo va, va arribar sense problemes per a jugar en el Molinón. Bueno, pues esa es la situació en principi de lateral dret, que lógicamente, amb Cancelo tocat com estava i amb Barragán que va eh, ser expulsat la setmana passada davant el conjunt del Deportivo de la Colonia, pues ahí no tenia un problema. Encara que recordar que l'altre dia de solució d'emergència va actuar eh, Javi Fuego i com s'acopla tot, pues escolta... Sí, va ser... <laughs> Va era un ratet bé, però, sí, però un partit... Sí, sí, sí. Va ser en algun eh, moment, en el tram final del partit, i efectivament pues, quan no li va haver col·locat allí. Després se la va canviar altra volta, sí. però en un primer moment, després de l'expulsió de, de Barragana, hi va actuar eh, Fuego, que l'altre dia per a mi va ser de lo milloret i de lo poquet que se salva en ese partit, que esperen que no es repetisca, que el València va, va jugar de forma tan decepcionant a Mestalla davant el Deportivo. Així que Cancelo estarà per a suplir la baixa del sancionat eh, Barragana i a partir d'ahir, Manolo, el gran dubte de la setmana, qui actuarà en la, en la porteria, entenc, entenc que eh, a poc a poc anirà eh, solucionant-se, no, no té més, té Jaume, té Joel, i és el tècnic el que ha de decidir. De moment, si ho té ja decidit, ho guarda amb un hermetisme brutal el tècnic del Esta va ser una pregunta segura en la roda de premsa prepartit de divendres. No, I és la pregunta que vas a fer-me al llarg de tota la setmana. És la pregunta que te vas a fer al llarg de tota la setmana. Després del treball a, Clar, a perquè cada volta que vingués te vaig a dir Has vist algun paterna? Ah, hi ha algun indici? Hi ha algun... Però, clar, eh, jo crec que si és intel·ligent, no ha de treballar per igual amb els dos porters, a excepció del 11 que vaig assajar com a... el que fa sempre, l'assaig previ que fa assajar l'equip titular, i ahir ja més o menys tindrien clar qui és. Però al que li toque mm, no té per què, jo crec que entrenar d'una manera distinta, a l'inrevés jo crec que no ha de eh, mirar els entrenaments per igual als dos porters i a partir d'ahir prendre una decisió de cara al partit del Molinón. I això sí, com l'article eh, que escriuï en Superdeporte, que l'aposta siga forta. Si li toca jugar a Joel, a Joel. I si li toca jugar a Jaume, que siga Jaume. Però no que el, a la primera errada o el primer titubeig vaig a la banqueta perquè això l'ha firmat als eh, dos porters. A poc a poc, Salva, sí, en la setmana aniran reincorporant-se els internacionals. Sí, encara que ja hi ha futbolistes, Manolo, que han finalitzat el seu compromís internacional, per exemple, Gallà i Santi Mina varen eh, participar en el compromís que disputava la passada setmana la selecció sub-21, en aquella victòria de la selecció espanyola 0-2 davant eh, Estònia, amb 90 minuts per a Gaia i amb 11 minuts per a Santi Mina, futbolistes que demà ja estaran disponibles per a Nuno de vesprada en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Patarra. Volem quan arriba Abdenur, però este només tenia que disputar un compromís, Manolo. Un només per a Tunisia. Sí, ja el va jugar, va perdre, classificació Copa d'Àfrica 2017, Libèria 1, Tune, Tunisia 0, 90 minuts, titular Abdenur amb la selecció de Tunisia. Ahà. Uh -huh Sacaria Bacal i altres futbolistes que ha d'estar també demà en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Patern. En altra pregunta, què me faràs quan arribi a la nit? Mm, han arribat tots, els internacionals, Correcte. algun ha perdut algun vol, etc. Te vaig dir una cosa? Sí. Les minuts que no té Bacali en Espanya si està en la selecció. Sí, 84 minuts, eh, titular Sacaria Bacali en la victòria 0-2 de Letón de Bèlgica davant eh, Letònia, també classificatori per a l'Eurocopa de Polònia 2017 sub-21 Alcácer, ahir participava 15 minuts només, Manolo, a la fi va ser suplent, el titular va ser incomprensiblement Diego Costa, Espanya 2, Eslovaquia mhm. eh, 0, mm. Alcácer, esperem, encara li resta per participar en algun minut d'aquest partit que li espera Espanya dimarts a Macedònia davant eh, Macedònia, evidentment. Més eh, futbolistes, Manolo, que ja han participat en algun compromís. Mustafi, Alemanya 3, Polònia 1. Sorprenentment, 111 minuts es Mustafi en este partit classificatori per a l'Eurocopa de França 2017. Veurem si participa en l'altre compromís que li espera a Alemanya dilluns, és a dir, demà ja, 9 menys, menys quart, davant la selecció de Escòcia. A partir d'ahí, Rubén Bezo, convocat amb la internacional sub-21 de Portugal, juga l'Albània, Portugal, que es jugarà dimarts a les 6 a Tirana. I també Danilo convocat amb la selecció brasilera olímpica, que juguen amistós davant la selecció olímpica també de França, dimarts és el compromís per a Danilo. Així que demà ja en principi han d'estar a Paterna, Gallà, Mina, Abdenur i Bacali. Bueno, pues, eh, això són els eh, internacionals que estan tenint diferents sols amb les seues eh, seleccions en fase classificatòria de l'Euro que és possible que potser vegem, vegem una euro més bonica perquè tindrà 24 equips però que la fase classificatòria està resultant una monyà perquè és que saps que per molt mal que ho facin els grans van estar a excepció d'algun com Holanda que s'ha caigut amb tot l'artesonat que diria aquell eh, perquè Islàndia li va pegar ahir de valent però però la resta saps que van estar per tant més o menys aquells jugadors, Salva, que tinguen eh, Eurocopa i que actuen més o menys en estar Cali, Bèlgica, Mustafa Alemanya, saps que van estar si o si estiu en, en l'Euro. No, no, evidentment, són futbolistes que van estar... Eh que van estar convocats, per a ells la temporada pues, va ser més llarga que, que per a la resta. Sí, certament. Eh, això en el València Club de Futbol, com dèiem, en esta plantilla que sembla molt més equilibrada que de la temporada passada, que té quatre centrals, obligats, lògicament, per la quantitat, per la llau de partits que va tindre que sumar el València Club de Futbol en la present campanya. És normal i és habitual que el conjunt valencianista eh, ha tingut que fer més ample el fons d'armari. Jo crec que la plantilla del València no, ha, no ha fitxat massa titulars. Crec que sí que ho és Abdenur, crec que va ser titular indiscutible. Santos... És altra, perdona, de les eh, preguntes que ens ah. deixa esta setmana, saber si Abdenur que si demà està Paterna pues, eh, treballarà només mm, esta setmana per a per a jugar en el Molinón, si serà titular o no jo sóc de l'opinió de que eh, a una d'aquestes coses li agrada agarrar-les el sí, temps però encara que demà no estiga jo crec que no puga treballar, que jo crec que treballarà jo crec que eh, Abdenur va ser titular en el Molinón tenint en compte que tu... Tu penses que sí va ser sí, titular? jo crec que ja vas massa... Jo tinc molts dubtes vas massa exigit en la porteria com per... Eh, com per a tu complicar-me les coses... Sí, i ve la veritat és contra el de Tenint un central de garantia, sinó posant-lo, no? Te dona més, més seguretat, eh, crec que Abdenur, que, que Rubén Bezo, independentment de lo que pugui treballar esta, esta setmana, que ja veurem. Bueno, pues, eh, com dèiem, eh, eh, la quantitat de partits que li venen al València. Estava parlant ara Folgado de eh, lo que ven el Molinón, amb, la, amb lo que tens per davant. Lo que tens per davant són set partits d'ací i fins que torne a parar la Lliga. És a dir, més o menys en un mes, el València té el dissabte vinent a les eh, 6 i quart eh, la jornada 3 de Lliga Sporting València la eh, jornada 1 de la Champions el dimecres 16 València Zenit no més quart horari de Champions no diga Champions no dic l'horari perquè és no més quart eh, la jornada 4 de Lliga dissabte 19 de setembre a les 6 i quart, València-Betis. Jornada 5 de Lliga, dimarts 22, jornada intersemanal, a les 8, Espanyol, València. Jornada 6 de Lliga, dimecres 25, a le, perdó, divendres eh, 25 a les 8 i mitja, València-Granada. És divendres. Eh, jornada 2 de la Lliga de Campions, eh, València... O sea, eh, perdó, eh, Champions, en efecte, València, lío valència en eh, França i en la jornada 11 o, en este, o millor dit, en el 11 d'octubre torna a parar la Lliga, serà la data final en la qual eh, quedaran definides les 24 seleccions que vagin cap a l'Eurocopa. Per tant, 7 partits, Salva, en més d'un mes per al València, ja no és el de l'any passat, que tenies un partit per setmana, estas llantes competicions ara són dos partits per setmana i el València ho va notar. Sí, i a més, Manolo, ahí eh, qui té l'última paraula és... Eh és Nuno, que va apostar de forma molt, molt eh, arriscada i algo kamikaze l'altre dia per fer rotacions, encara que no hi hava compromís el cap de, de setmana següent. Uh mhm. -huh. Supose que ja com a banc de proves de cara a lo que li espera en el pròxim mes de competició, que efectivament és molt, com acabes de, de repassar, i on entra ja en escena una competició molt, molt exigent, que t'exigisse moltíssim, com és la Lliga de, de campions. Veurem el tècnic Manolo també eh, quin protagonisme li dona les rotacions i sí, anem a veure rotacions paregudes a les que varen veure l'altre dia a Mestalla davant el Deportiu de la Coruña, perquè si no no entendria absolutament res de l'alineació que va fer eh, no seria la primera volta. Mestalla. Sí. Eh, anem a fer una pausa per a la Publi i després te vaig, eh, estava parlant de la jornada 2 de la Lliga de Campions el dimarts 29, Lió-València. Eh, hi ha eh, situació vinculada amb l'Olímpic de Lió i una situació jo crec que molt positiva per al València Club de Futbol. És una desgràcia per a un futbolista, però és positiva per al València Club de Futbol. A tornada de pausa eh, parlem de qui és l'home que perd de l'equip francès. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 55. El eh, conjunt del València Club de Futbol hem dit que el dia 29 té el segon partit, la segona jornada de la Champions, davant l'Olimpíc de Lió eh, té una circumstància positiva per al València i negativa per a de Lió, no anem a enganyar-se. Folgado, el davanter centre de l'Olimpí s'ha trencat. El mitjapunta. El mitjapunta. Sí, un dels futbolistes més eh, talentosos, no ja del Olímpic de Lyon Malonà. S'ha trencat la selecció, de fet. Sinó de la selecció de, de França, Nabil Fekir, s'ha trencat el creuat, mm. jugant l'últim amistós de la selecció eh, francesa, en la victòria 0-1 de França a Portugal, a aquest gol de falta directa de Matiu Balbuena, pues en ese compromís, Fekir, jugador d'origen argelià, de 22 anys, va lesionar-se en el minut 13 del partit, uh mm-hmm. -huh. en l'estadi Albalà de, de Lisboa i ojo perquè després de les eh, proves pues, se confirma i greu lesió trencament del creuat amb la selecció de, de França lligament creuat anterior del seu xenoi dretà, una desgràcia per al futbolista per a la selecció de França però també per al rival del València en la Lliga de Campions l'Olímpic de, de Lió la gent que entén de futbol internacional parla meravelles d'este Nabil Fekir Li preguntarem al nostre eh, Pablo Itoleiva va que, què, què ens de, de Fekir Tanquem la informació del València. El seu filial ha guanyat avui 0-2 l'equip de Curro Torres amb gols de Cedric i de Fernando Cano. Això sí, Zaibo ha sigut expulsat en la, el tram final del partit per insultar un rival. És una pena perquè Zaibo eh, ha arribat molt bé al principi de campanya i és un dels futbolistes que jo crec que enguany eh, esperem que esta eh, sanció no li trunque, però crec que pot marcar la pauta en el Agari conjunt de Curro Torres. Neville, Neville el uh mhm. -huh. segon de Nuno. A Phil, a Phil. A Phil, perdó, a Phil Neville eh, li agrada eh, Zaibo, eh? Sí, sí. Està molt pendent de, de Zaibo. L'altre dia va mostrar una superioritat molt important davant d'Huracan en el mig del camp. Crec que és un futbolista en efecte que pot marcar. Eh, deia, filial del València que guanya 0-2, filial del Llevant, ja que parlàvem de Llevant, també ha guanyat eh, 2-1 en casa contra l'Alcoyano, ni més ni menys, contra l'Alcoyano d'Andrés Palau. Sí, va guanyar a Air 2-1. És cert que l'Alcoyano va perdre dos futbolistes per, perquè van ser eh, expulsats, però bueno, victòria també de la formació filial Granota 2 a 1 davant el Deportivo Alcoyano. Que torna demà als entrenaments a les 10 i mitja amb Lucas Alcaraz al davant. un Lucas Alcaraz que ja va tindre al igual que en Nuno, però està al revés. Nuno, entre dos portes que no contava, Alcaraz entre els dos que tenen la plantilla. Ja està Mariño, estava jugant Rubén, i a partir d'ara se va a veure què passen les portes del Llevant. Sí, és altra de les eh, preguntes de la setmana habitual a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Bunyol. Eh, si jugarà este cap de setmana el compromís eh, Granota davant el Sevilla, Diego Mariño, o si per contra serà eh, Rubén. Jo crec, Manolo, que recuperarà porteria i que recuperarà eh, titularitat el porter que ja va defensar la porteria granota en la passada temporada, que no és altre que Diego Mariño. El Llevant mm. ha fet una inversió econòmica per este porter, ajuda moltíssim per a tractar de, de recuperar-lo i crec que va ser eh, titular titular en la tornada de, de la Lliga, en el compromís que l'espera Joventut Esportiva davant del Sevilla. Però bueno, també estarem pendents de les evolucions del treball del conjunt Granota al llarg de la setmana en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Bunyol, perquè és una de les eh, preguntes, si torna Mariño, o si per contra encara se manté eh, Rubén, que no ho ha fet mal, és cert, no uh -huh. ho ha fet mal en l'inici de, de Lliga a la porteria Granota. Eh, el que sí entrena demà eh, és eh, Gilas, que s'ha recuperat d'una gastroenteritis. Última pausa i vos contem alguna cosita del bàsquet. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Los libros, los zapatos <laughs> y el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack Crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. I tanquem ja, estem sobre les 12 recordant que Jordi Trias s'ha arribat a un acord per a ser jugador de València Bàsquet. Demà, des de les 11 i mitja fins a la 1, tornem. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, a Déu i fins demà.